السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد Karibuni tena ndugu zangu na dada zangu tukumbushane machache katika nasaha za Ramadhan. <clears throat> na leo insha Allah Taala itakuwa tunakumbushana barakatu baqa'il mar'ati fi musallaha fi sabah. Baraka na khairi na thawabu inayopatikana katika mwanamke wa Kiislamu kukaa kwenye msalla wake baada ya swala hasa baada ya sala ya alfajiri imepokewa katika sahihi Muslim ama Imam Muslim amepokea katika sahihi yake an Juwairiya radhiyallahu anha kutoka kwa mama yetu Juwairiya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee kwa mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitoka nyumbani mwake yani mtume alikuwa kwa Juwairia radhiallahu anha wakati wa alfajiri na mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka hali ya kuwa ummul mu'minin Juwairia radhiallahu anha angali kwenye musalla wake alikosalia kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi baada ya ashaswali salatu duha akamkuta Eh, Juwairia radhiallahu anha ameketi kwenye msalla wake na Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahishwa na jambo hilo na kisha akamwongezea faida na kumwambia ya kuwa mimi nami nilipoondoka nilisema maneno manne maneno haya manne kwa thawabu yaweza kuwa ni zaidi ya yale ambayo umeyafanya wewe katika msalla wako Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nilisoma mara tatu Subhanallah وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته haya ndio maneno manne aliyoyasoma mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni maneno ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na katika na ni katika adhkar za asubuhi na jioni muislamu ni sunna yeye kusoma maneno haya manne Sijui ni wangapi miongoni mwetu ambapo wamejaliwa alfajiri ya leo kuweza kuyakumbuka maneno haya manne na wakayasoma katika adhkar zao za asubuhi. Ikiwa umejaliwa kuwa hivyo basi falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd. <clears throat> Asema Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr حفظهم الله تبارك وتعالى anasema min hadha alhadith unabbihu ala fa'idatin takhussu an-nisaa fi al-buyut anasema katika hii hadithi ningependa kukumbusha kuhusiana na faida ambayo yawahusu dada zetu na mama zetu katika majumba ala wahia an yanzur ayan uh, ala wa huwa أن ينظرن في طريقة نساء الصحابة أمهات المؤمنين وهن قدوة للمسلمات ووتزام أمهات المؤمنين wanawake na wanawake wa sahaba kwani wao ndio kielelezo chema kwa wanawake wetu wa leo asema Sheikh Abdurazaq fajuwairia radhiallahu anha tajlisu fi musallaha juwairia anakaa katika sehemu alikosalia akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka takriban wakati wa duha na katika haya kuna khairun adhim kuna khairi nyingi tu ambayo inawapita wengi katika wanawake ambao anaposali tu idha sallat minhun tusalli ajla baadhi yao anaposwali anaswali haraka haraka na baada ya salamu anakunja msalla wake anasimama anaingia katika shughuli zingine na anasema lakini katika khairi kubwa ni mwanamke wa Kiislamu ajifananisha na hawa sahabiyat aweze kuanza siku yake kwa swala na kuketi kwenye msalla alikosalia huku akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala apate utulivu kwenye msalla wake na wala asiwe na haraka kuondoka kwani hata kama kuna baadhi ya shughuli ambazo zinamsubiri basi achukue tu nasibi yake achukue hata kama ni muda mchache aweze kusubiri kwenye msalla wake afanye adhkar za swala angalau azimalize au angalau afanye adhkar za swala na adhkar za asubuhi akiwa kwenye msalla wake na awe na utulivu kwa hilo kisha baada ya hapo aingia katika shughuli zake za, za zingine na anapofanya hayo bila shaka anakuwa analeta baraka katika nyumba yake analeta khairi kwa watoto wake na anapata ile baraka ya asubuhi na mapema inayopatikana bali twajua mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu anapobakia kwenye msala wake alikosalia msikitini au nyumbani basi biidhnillah taala atakuwa anapata dua ya malaika malaika wanamuombea maghfirah malaika wanakuombea khairi maadam umeketi kwenye msalla wako na si kwa dada zetu na mama zetu peke yao bali hata kwetu sisi ambao leo e, eh, tunasali majumbani baadhi ya msikiti yamefungwa ikiwa usali nyumbani baada ya salatu alfajr jaribu kutimiza sunna hii fanya adhkar za asubuhi fanya adhkar za baada ya sala tulia katika msala wako kwani ni kikao ambacho ni kikao cha khairi ni kikao ambacho unapata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala unapata dua wa malaa'iza malaa'ika wa Allah subhanahu wa ta'ala unapata wewe kuombewa maghfirah na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo dada zetu ambao mara nyingi tunaswali majumbani tukumbuke sunna hii muhimu na tujifananishe na dada yetu Juwairia radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfiq wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh